Viol och mandolin Hördes från krogen och i staden steg jag in Där på bänken Nyman till och med en ros i sin barm satt den bedårande lilla Carmencita där man satt ifrån Hon tog mitt ridspö, min pistol och min manton Jag bjöd upp och Carmencita stas i gracias, senor Vamos a bailar este tango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 när vi blir gifta söta ungar ska du få som kan dansa tango Evert Taube, folkkär och älskad och Fritjof och Carmencita skrev han redan 1936 där han skildrar mötet mellan det svenska och det sydamerikanska och som nu ingår i hans ballader i det blå. Författaren och pingstvännen Sven Lidman riktar i januari ett häftigt angrepp mot pingströrelsens ledare, pastor Levi Petrus. Enligt Sven Lidman är Levi Petrus omtöcknad av sin framgång och den andliga verksamheten inom församlingen har kommersialiserats. Striden mellan pingströrelsens två giganter pågår i flera månader. Den slutar med att Sven Lidman utesluts ur församlingen. Professor Herbert Tingsten, sedan 1946 chefredaktör för Dagens Nyheter, startade i januari en intensiv kampanj för svensk anslutning till en västallians. Herbert Tingsten vill framförallt ha amerikanskt stöd om Sovjetunionen skulle anfalla Sverige. Riksdagen beslutar i juni att ansluta Sverige till Marshallplanen. Den hjälpen ska stärka de västeuropeiska ländernas motståndskraft mot Sovjet och kommunismen bara kommunisterna röstar emot det riksdagsbeslutet. Riksdagen beslutar också om att införa skatt på lotteri, tips och totospel för att förbättra statens finanser. Man bestämmer vidare att höja nöjeskatten på biobiljetter och man fattar även ett beslut om skattehöjningar på choklad, läskedrycker, smink och tobak.